Ràdio Trinitat vea 91.6 FM. Escolta'ns amb els 5 sentits. Radio Trinitat vea 91.6 FM. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Vella. Sintonitzes amb el sol. A mi metes és tu. vas anar una i entrar i mil soïdal. Ràdio Trinitat vea 91.6 FM. La primera emissora local d'Oci Nocturn Comencem a programar Comencem amb un tema candent de l'actualitat, l'èbola. L'Hospital Clínic assegura que està preparat i que té els recursos necessaris per fer front a un cas real. Des de principis d'agost, el Clínic ha atès a 28 possibles casos d'Ebola, però només en dos casos els professionals han hagut d'activar el protocol. I en què consisteix aquest eh, protocol exactament? Doncs, en primer lloc, els sanitaris s'han de posar un vestit impermeable que impedeixi l'entrada dels virus. També s'han de col·locar dos parells de guants i protegir-se la cara, sobretot nas, boca i ulls. En treure's l'equip de protecció cal evitar el contacte amb elements bruts, com ara els guants, i sobretot amb qualsevol àrea mm, de la cara. El protocol també estableix que sales d'aïllament com aquesta doncs, han d'estar estar permanentment preparades. Tots aquests passos només s'han hagut d'activar dues vegades al clínic, però, segons el secretari de Salut Pública de la Generalitat, ha servit de gran experiència als professionals.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 El regidor d'Adolescència i Joventut, Raimon Blasi, ha assistit a la inauguració del Congrés de la Fundació Lo que de verdad importa, que s'ha fet aquest matí al Palau de Congressos Barcelona-Montjuïc, a l'Avinguda Reina Maria Cristina. Aquest congrés és una trobada lliure, política i oberta a totes les religions que es celebra a les principals ciutats espanyoles per apropar als joves als valors humans com la tolerància, la super superació, el respecte i la solidaritat a través del testimoni de persones. El Congrés el que realment importa es va celebrar per primera vegada el 2007 amb una primera edició a Madrid i el 2009 a Barcelona amb la presència de més de 3.000 joves preuniversitaris i universitaris. Seguint aquesta primera edició van començar a sorgir les sol·licituds i actualment celebrat a 11 ciutats espanyoles que inclouen Bilbao, València, Sevilla, Saragossa i Palma de Mallorca. Ara parlem del projecte Maquina't, que apropa la realitat de les persones amb discapacitats als infants i joves al districte de Sant Andreu, les entitats de discapacitats del territori i el centre comercial La Maquinista celebren per segon any el Maquina't. Aquest és, aquesta és una iniciativa que omplirà avui i demà el centre comercial d'activitats per facilitar la interacció entre persones amb diferents discapacitats, intel·lectuals, físiques o de salut mental, amb infants i joves de 6 a 14 anys. Avui divendres, a 5 de la tarda a 8 del vespre i dissabte de 10 del matí a 2 del migdia, a la plaça del Rellotge de la Maquinista es duran a terme activitats i tallers on es presentaran els productes dissenyats per tal de facilitar les activitats de la vida quotidiana, que siguin gins per la mobilitat, tecnologia o estratègies que respecten els ritmes que cadascú necessita per dur a terme aquestes activitats. Així, els tallers que es desenvoluparan són planta'm, circuit posa't al meu lloc, pinta'm, accedeix, fes-ho tu mateix, maracat, gossos de teràpia i tennis taula. A més, també hi haurà l'actuació dels timbalers, del TEP i una cluenda musical. Les entitats participants en aquestes jornades són Aret, ASEM, Apotet Sant Jordi, AFAP, Centre de Dia de Salut Mental, el TEP i el Centre d'Estudis Pont del Dragó. Màquinet és un projecte que va néixer l'any 2012 a partir de la demanda de les entitats de persones amb discapacitat i en col·laboració amb el districte de Sant Andreu. El seu objectiu és fer pedagogia per tal que la ciutadania entengui que les persones amb discapacitat poden realitzar qualsevol activitat amb eines dissenyades, especialment per donar resposta a les seves necessitats i respectant els ritmes que cadascú necessita per interioritzar i realitzar aquestes activitats. També es treballa en la sensibilització ciutadana vers la reducció de l'estigma que acompanya persones que pateixen problemes de salut mental que pot dificultar la seva inclusió social. I ara parlem de la recta final de la Festa Major del barri del Congrés 2014. Avui divendres a les 5 i mitja hi haurà, una, hi haurà una gran xocolatada infantil a la plaça del Congrés. A les 6 de la tarda, animació infantil a càrrec de Noé Ribes a la plaça del Congrés. A les 6 i mitja de la tarda hi haurà el tennis taula al setè memorial Francesc Prat, categories infantils fins a 14 anys i juvenils fins a 17 anys, per l'agrupació del Congrés al carrer Alexandre Gali número 20. Les inscripcions hem de dir doncs, que es faran a la caseta de la comissió, a l'agrupació Congrés o als telèfons 93 eh, 33 35 23 eh, 70, i 753, preguntant per Emilio Benito o bé per Jordi Rins trucant al 616 70 06 28. I també hem de dir que a dos quarts de set de la tarda hi haurà el campionat de dominó en la seva segona jornada a la cerveceria del Congrés que es troba a la plaça Massana. A les 7 de la tarda hi haurà activitats de l'Espai Jove Garcilaso al Canòdrom de la Meridiana. A les 9 de la nit, el concert de Can Coral Clàssics, molt clàssics, a la parròquia de Sant Pius de Zet. A les 8 del vespre hi haurà el campionat de domino per parelles, un topall de 12 parelles al Club d'Escacs Congrés al carrer d'Alexandre Gali número 24. Les inscripcions heu de fer-les doncs, també al Club d'Escacs Congrés. I a dos quarts d'onze de la nit, la nit jove Congrés al Canòdrom de la Meridiana. Us informem que durant aquest cap de setmana i a través d'aquesta emissora us podreu anar informant de quines són les activitats que es realitzen a la Festa Major del Congrés. Ara parlem de l'avís de canvi de sentit que afecten al carrer Antonio Antilles i al carrer Coll. El carrer Antilles passa a ser a direcció única, en quant el carrer Coll permetrà l'entrada de vehicles pel carrer Filipines amb la condició de ser residents. Més coses a comentar-vos, ara sí que ja entrem en el que és la nostra habitual agenda de cap de setmana per parlar-vos dels tallers de tardor 2014 que es realitzen al Centre Cívic de Sant Andreu. Fotografia digital, reflexor compacte, nivell inicial. Avui comença divendres a 5 i mitja a 7. El preu és a 38 euros amb 40 cèntims. I l'inici del curs, com dèiem, doncs és avui a les 5 i mitja, un curs de 8 sessions que va a càrrec del professor Marc Andreu si teniu una càmera nova però amb tant botó, objectiu i, doncs, i opcions no sabeu doncs, per on començar, amb aquest curs no només doncs, aprendràs a utilitzar la teva càmera, sinó que et donarem també nocions de fotografia perquè aprenguis a fer un bon enquadrament, a triar la il·luminació més adequada i, en definitiva, perquè et sentis ben orgullós de les teves fotos. El curs consta de classes teòriques i pràctiques. També hem de dir-vos que avui a dos quarts de vuit del vespre i fins a les 9 de la nit es eh, realitzarà el curs de fotografia digital reflex o compacte a nivell avançat que per aquest motiu doncs, el preu serà de 38 en 40 euros i l'inici del curs, com hem dit, començarà avui a dos quarts de vuit. Seran vuit sessions a càrrec del professor Marc Andreu. T'agrada la fotografia i ja en tens nocions però voldries treure encara més profit a la teva càmera? Doncs aquest és el teu curs. Aprendràs tècniques avançades d'exposició i d'il·luminació a conèixer els diferents eh, formats d'imatge i com treballar amb ells. Un curs per qui vol adquirir uns coneixements molt més profuns de fotografia. El curs consta de classes teòriques i pràctiques. I ara parlem d'un concert. El concert que es realitzarà aquest vespre a la fàbrica de creació de la Nau Ivanov que anirà a càrrec del grup Scarbits. Doncs, evidentment, tal com ha dit el Jordi, la fàbrica de creació de la nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us oferirà avui divendres a les 10 del vespre el concert dels Scar Beats. Qui no, qui no ha ballat o cantat mai una peça dels Beatles? Doncs prepara't per viure en directe les cançons que formen part de la nostra vida. Yesterday, Michelle, això és el que trobareu avui a la nau Ivanov. L'entrada general és de 8 euros i l'entrada anticipada és de 6 euros. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Un dia el temps teu allò que un em vas prometre saps que no tinc forces per guanyar i poder continuar endavant. I cada nit veuràs que torno a començar sense creure que tu no m'importes. Vull pensar que això és el final. Vull sentir estic amb tu cada moment, cada minut, cada segon que no hi és tu. Oh, oh, oh. Tot allò que un dia em vas prometre i cada nit veuràs que torna a començar sense creure Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que el projecte Maquina't apropa la realitat de les persones amb discapacitat als infants i joves. És per aquest motiu que ens hem anat cap a l'Institut de Municipal de Persones amb Discapacitat per parlar amb la Eva Terrent, que és una de les responsables que es posi en marxa aquesta tarda aquest projecte Maquina't. Eva Terrent, molt bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, suposo que en aquests moments una mica de nervis perquè deveu, deveu estar ultimant ja les últimes coses que cal tenir per aquesta tarda, però explica'ns ah, explica una mica en què consisteix aquest projecte. Eh, mira, aquest projecte és per conscienciar sobretot els petits, eh, petits i no tan petits, entre 6 i 14 anys, de que les persones amb discapacitats, amb, amb eines adaptades a, a les seves necessitats, doncs funcionen com la resta de la, de la població. Uh mhm. -huh. Llavors, eh, muntem, hem muntat, estem, estem, ho estem acabant de fer, hem muntat quatre carpes uh mhm. -huh. on hi haurà tallers de jardineria eh, eh, dirigits per persones d'AREP, Uh mhm. -huh. que és una entitat d'aquí de, de, de districte, de temes de salut mental, uh -huh. hi haurà els companys del TEP, eh, hi ha els companys de, de FAB, mm, que fan també un taller de, de maraques, uh mhm. -huh. els del TEP doncs, també de jardineria i de pintura, eh, Potat Sant Jordi que fem un petit circuit, com una petita gincama perquè els nens veixin uh mhm. -huh. eh, i bueno, puguin descobrir que se sent pujat amb una cadira de rodes o circular amb els ulls embenats. Uh mhm. -huh. eh, bueno, mm, amb l'Escola al Pont del Dragó també posa tres ordinadors amb jocs interactius, uh mhm. -huh. amb, amb tecnologia adaptada a les necessitats de les persones amb discapacitat física i uh -huh. que mhm. veixin els altres nens doncs, quines dificultats poden arribar a tenir. No? Uh -huh. O sigui, tot està més que tant posat a la nostra pell. Uh -huh. I uh, farem sorteig a tots sí. els nens que participin. Es tracta de que mm, cada nen se'ls entregarà una targeteta i tenen que passar per tots els, Uh, per, tots la, per totes les carpes. Uh -huh. Quan la tinguin omplerta, doncs posaran el seu nom i el seu telèfon i participaran en un sorteig, uh -huh. que la uh-huh. maquinista ens regala amb 20 targes de 20 euros. El que sí que és important és conscienciar la ciutadania que entengui que les persones amb algun tipus de discapacitat doncs, poden realitzar qualsevol cosa com Efectivament, com els altres, efectivament, no? clar. Tothom tenim capacitats i som discapacitats, o sigui que mm. del que es tracta és això. Mm. Eh, també hi haurà de, aquesta tarda mm, d'una entitat de Tarragona es desplacen fins en aquí mm. per portar uns gossos amb, que són terapèutics, eh? que es fan teràpia per persones que tenen discapacitat o no, o que simplement estan malalts. Uh mhm. -huh. I què més? Ah, sí, i demà al matí també tindrem tres taules de ping-pong uh mhm. -huh. per, eh, bueno, que el, el, el, eh, conjuntament amb la Federació de Tenis de Taula doncs també farem un petit, eh, petit campionat, eh? Uh mhm. -huh. És obert a tothom qui vulgui participar. Perquè suposo que deuen haver-hi entitats de tot tipus, no? De sí, de físics, exacte, de físics, d'intel·lectuals i de salut mental. Uh -huh. eh? Són les, amb les les entitats d'aquí de territori que, que venen a, fer, a donar suport i a interaccionar. Uh -huh. Mm? El que sí que és important és dir quines són les entitats que en aquests moments doncs, estan relacionades amb aquest projecte Maquina. Doncs mira, t'explico. A veure, eh, els alumnes i l'associació d'exalumnes i exalumnes del Pont del Dragó, mm. eh, el TEP, uh -huh. Taller Escola Barcelona, a FAP, com a centre de residència i a residència de persones amb discapacitat física. Mm. Eh, Aret, que és salut mental. Mm. Eh, I penso que no em deixo... Ah, sí, i ASEM, malalts ASEM. neuromusculars. ASEM, eh, e SEM Catalunya, sí, sí. ASEM Catalunya, exacte, malalts neuromusculars. Eh? Eh, fem molts, molt, molts tallers de xapes, de maraques, eh, tots perquè els nens, pugui, els nens i les nenes s'ho puguin endur a casa. Mhm. -huh. Eh? I què és el que es pot fer per eh, conscienciar la gent mm, de, de que no hi ha cap problema a l'hora de relacionar-te amb una persona amb algun tipus de discapacitat, no? Doncs exacte, vull dir, del que tracta l'objectiu és aquest, es tracta de que eh, trencar estigmes i uh mhm. -huh. potenciar les capacitats de les persones. Aquest projecte, aquesta fira, començarà precisament aquesta tarda? Sí, aquesta tarda a les 5 eh, vindran els timbalers del PEP, en, ens animaran una miqueta durant, bueno, durant una estoneta amb els seus timbals i el seu ritme. A un quart de cinc vindrà la, la consellera de la Maria Neus Domingo, la consellera de Persones amb Discapacitat aquí del districte. Mm. Estava previst que vingués el regidor, però li ha sortit altra cosa més urgent i no podrà, no podrà assistir. Uh -huh. I eh, després, una altra vegada, 15 minutets o 10 min minuts de, de, de timbalers uh -huh. i les carpes ja estaran en funcionament fins a les 8 de la, del vespre. Molt bé. I demà al matí tindrem des de les 10 fins a la 1.30 que començarem la clausura. I a la clausura vindrà la Georgina Navarro, que és una exalumna del Pont del Dragó, mm. és invident i és cantautora. I, bueno, eh, farem cançons amb ella. Uh mhm. -huh. I també hi haurà ioga, no?, per tothom? No, ioga aquest any no. no. Ah, aquest any no. No, s'ha descartat el ioga. <laughs> s'ha descartat perquè com la maquinista té música ambiental i per al ioga necessites estar-hi una miqueta tranquil i relaxat, doncs vam trobar que no era dient. Uh mhm. -huh. Per tant, eh, convidar tots els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu que s'acostin aquesta tarda per conèixer aquest projecte, no? Aquesta tarda i demà al matí. Ah, exacte. Mhm. Vale? Molt bé. <laughs> doncs vinga, moltes gràcies. Doncs Eva Terrer, moltíssimes gràcies eh, per, eh, per acompanyar-nos avui. Vinga, a vosaltres. Bon Adeu, bon dia. Adeu. Adeu. Molt bé, doncs acabem de parlar amb la Eva Terrent, que tal com us deia vam començar l'entrevista, doncs pertany a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i que per, preparen per aquesta tarda i per demà al matí aquest projecte, aquesta mena de fira dedicada a donar a conèixer i a sensibilitzar respecte les discapacitats que tenen algunes persones, tant siguin intel·lectuals, físiques o de salut mental. Aquesta, persones amb discapacitat, amb infants i joves, que, són, que estan entre els 6 i els 14 anys. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música, però atenció, no us mogueu perquè tenim més coses avui per oferir-vos. Fins ara! i a cops d'escombra tot cantant les primeres persianes sobre feixugues badallant el vidre entelat el cafeter segura que Josep no es deixa perdre cap trenquen gent llançant la brossa d'amagat i un retardat que amb ulls burlet no mira i diu el que fem ara mateix és connectar amb una entitat que es diu Súmate i de la qual un dels seus responsables és en Joan Ja, Molt bon dia. Doncs no, ja, no hem tingut possibilitat. Anem a escoltar una mica de música mentre intentem connectar de nou amb el senyor Joan Batlle i tornem tot seguit amb aquesta informació. Fins ara. El blau que mai em vas regalar pels matins endreço la casa i obrint les finestres de la saleta d'estar ventilo l'enyor que quedat trec de les butxaques dels meus pantalons. Molt bé, doncs continuem el nostre programa d'avui. Hem de dir que tenim a l'altra banda del fil telefònic, que sembla que ara sí, el senyor Joan Batlle, bon dia. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues cuéntanos, uh, estamos hablando hoy de este de esa entidad, súmate, estáis preparando un algún especial para mañana, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que estáis preparando? me, puedes hablarme en catalán tranquilamente, ¿eh? Ah, muy bien. No, problema. pues mira, estamos preparando para mañana un acto. Eh, va, vamos a, van a hablar cuatro de Súmate, que son nuestro presidente, Eduardo Reyes. a hablar... Eh, Elvira Durán, eh, luego va a hablar José Rodríguez y también hablará un Antonio Baños, que es un escritor y periodista que vive en el distrito, en el distrito de San Andreu, y, serán las cuatro personas que hablarán. ¿eh? Y luego, pues entre medias habrá eh, la actuación de, del Centro Cultural Andaluz de Baró de Viver, uh -huh. y finalmente habrán los castellers. ¿eh? Uh -huh. Los castellers de aquí, de la, la Colla Jove de, de Barcelona, uh -huh. que eh, ensayan aquí en la Fabra i Cos. Doncs, a veure, explica'ns una mica, eh, què, què és l'entitat Sumate? Pues Súmate eh, es una entidad eh, formada por personas nacidas fuera de Cataluña o con orígenes. Uh -huh. En mi caso, yo soy de madre andaluza y de, de Catalán. Sí. Entonces, pues mm, somos personas que defendemos el derecho a decidir uh -huh. y la independencia de Catalunya. Uh -huh. Mm, mm per lo tanto, per tant, <laughs> hem de dir que és una entitat eh, molt, molt vinculada al procés que en aquests moments està duent Catalunya de, sí, de realitzar claro. aquesta consulta, no? Sí. I com, sí, sí. com veieu el tema de la consulta en aquests moments? Pues mira, Yo creo que lo que tenemos que hacer los ciudadanos y los mm. políticos de todo el mundo es mm, eh, eh, ser consecuentes con el mandato que nos hemos dado nosotros mismos, por pues, toda la ciudadanía. Eh, nosotros somos un movimiento, todo el proceso, con todos los que creemos en el derecho a decidir, mm. pues yo creo que somos un movimiento pacífico, que lo único que estamos pidiendo es que se escuche la voluntad popular. Eh, además, nosotros estamos planteando una consulta que, su resultado no es vinculante, sino que ese resultado abriría una negociación. Es decir, que por eso nos parece bastante insólito que el Estado español pues haya, haya impedido la consulta, igual que está haciendo, por cierto, con Canarias. Está permitiendo que los ciudadanos de Canarias expresen libremente su opinión sobre un hecho tan importante para ellos como es que, bueno, algo que tiene impacto en, el turismo, que es su principal fuente de ingresos, como es las prospecciones petrolíferas, pues tampoco el Estado les permite hacer una consulta, cosa que, en, ambos estatutos de autonomía, tanto en el de Canarias como en Cataluña, están previstas este tipo de consultas no vinculantes para escuchar y saber la opinión de la ciudadanía. Por tanto, nosotros creemos que se tendría que, que, es una consulta legal desde el punto de vista de la legalidad no solo catalana, a través de la ley del pero también de la legalidad española, porque al final el, estatut es una ley orgánica y en ese sentido pues creemos que se tendría que permitir y que únicamente razones de índole política son las que están impidiendo que se pueda mm, porque los ciudadanos no podamos expresarnos. Hmm. ¿A qué hora comenzará este acta de Súmate? Pues a las 6 de la tarde, uh eh, allí en los, en los jardines de la calle San Adrián, eh, uh al lado mismo de, de, la boca de metro de Bon Pastor, de la línea 9 y 10, uh hmm. y, y, ahí, y ahí empezaremos a las 6 de la, de la tarde, ¿eh? y ya digo, y empezaremos con la actuación de El cuadro flamenco eh, y luego iremos intercalando las pequeñas actuaciones con de dos de dos piezas con, los parlamentos de las cuatro personas que darán y al final pues cerraremos con los castellés y procuraremos llamaremos a todo el mundo a que haga piña pues para ayudar a los compañeros de, que hacen el, castell ¿eh? ¿Y de qué manera podíamos eh, pues, eh, convencer a la gente no? que se s'apropi a aquests jardins del carrer de Sant Pues mira, yo, Súmate, siempre decimos una cosa, ¿no? Mm, mm. Creemos que las personas llegan momentos de nuestra vida que de la mm. misma manera que tenemos que tomar decisiones de puertas para dentro de nuestra casa, pues hay momentos que tenemos que tomar decisiones de puertas para afuera. Si tenemos la oportunidad de los ciudadanos, de expresar nuestra opinión, la que sea, creo que lo primero que tenemos que hacer es informarnos. Y tener la oportunidad de al lado, pues pasar un rato bueno, un sábado por la tarde, una fiesta familiar, porque nosotros lo que queremos es que la gente esté a gusto. y eh, tener la oportunidad pues, de escuchar los argumentos con los cuales nosotros defendemos la necesidad de que se haga esta consulta. Ah. Eh, creo que es una manera de que los ciudadanos pues, puedan estar informados. Un ciudadano, cuanto más informado está y más criterio tiene, pues más libre es una decisión. Y en ese sentido, pues nosotros vamos con de frente y, y, dando a la gente, y sobre todo también creo que una cosa que aportamos interesante ah. es pues que nosotros como personas nacidas, como este caso, pues, por ejemplo, de, de, los, de los ponentes que hablan hoy, pues hay dos que son nacidos directamente fuera de Cataluña y dos con padres de fuera de Cataluña, ¿no? Eh, entonces, Antonio Baño y José Rodríguez, pues José Rodríguez es, del barrio del Carmelo, eh, sus padres andaluces, ah, Antonio Baño, ya digo, es, de... Mm, creo que no es ya buen pastor, pero tocando buen pastor. Eh, y, también los padres también de, de, de Andalucía o Extremadura, no recuerdo con exactitud. Eh, Elvira ah, ya es nacida afuera y, Eduardo Reyes, nuestro presidente, nació en Córdoba. Sí, son personas que, mm, que han hecho un proceso en su vida de que no han crecido en un ambiente eh, en el cual, eh, en un ambiente mm, de, que la palabra independencia formara parte de su vida, sino que ellos, a través de su experiencia eh, política, tengamos en cuenta, por ejemplo, que Elvira ha sido durante muchísimos años militante del Partido Socialista. Mm. José Rodríguez lo es todavía militante de base. Mm. son personas que han hecho su proceso nunca se habían planteado la independencia, pero en estos últimos años, vistas de, las cosas que han sucedido, por ejemplo, de que un pueblo se le mete un referéndum, esta vez sí vinculante, que aún es más fuerte, sobre el estatut de Cataluña, salga aprobado el y luego el Tribunal Constitucional se lo coma, pasando por encima 12 personas, un pueblo, hombre, esto fue muy fuerte. Yo creo que para muchas personas fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Porque creo que en la vida todo tiene un límite, hay un momento que, que hay un hecho que te abre mucho los ojos, ¿no? Y yo creo que todo, con experiencias de todo tipo, con ver muchas veces lo poco que se nos entiende fuera, quiero decir, yo la experiencia de ir al pueblo de mi madre y toda la vida al catalán, en catalán, y en cambio los que vivían en, Madrid no eran madrileños. ¿eh? Generalmente, es eh, decir, esto que lo y tal, y eso, y, yo no se lo reprocho a la gente de a pie, por Dios. La gente de a pie eh, eh, muchas veces pues la información que recibe es esa, ¿no? Mm. La mayoría de personas, por ejemplo, que, vienen a Cataluña alguna vez y están aquí y, ni que sea de vacaciones y se tiran un tiempo, pues suelen volver al pueblo y decir, oye, que ahí no se comen a nadie, que esto es muy normal, que, decir, hay, en resumen, que hay, que hay muchas razones de muchos tipos que tienen que ver no con dinero, porque mm, nosotros a veces, mm, pues como no tenemos apellidos catalanes, pues hay gente que mm, dice que nosotros somos independentistas de bolsillo. Y eso no es verdad. Eh, nosotros no, no queremos la independencia para nosotros tener más dinero individualmente. En todo caso, los, los las oligarquías que son los que dominan el país, no, no solo Cataluña, sino todo, las empresas del IBEX 35, que son las que controlan la economía, eh, ya hemos visto el caso Castor, por ejemplo, ¿no? Como mm. una empresa del, del IBEX 35, ese pues así no hacemos negocios cualquiera, ¿no? Es decir, si el negocio sale bien, gano, y si sale mal, recupero lo que he invertido. Joder, quiera, con perdón de la palabra, Així qualquiera podemos meternos en un negocio, ¿no? Per tant, vosaltres us sentiu tant catalans com espanyols, en aquest sentit. Sí, sí, ¿no? por supuesto. Es decir, e, esa es otra cuestión. Hmm. Vamos a ver, durante muchos años se ha dicho, y con razón, que una persona, pues mira, mm, un sueño que haya nacido en Argentina, dice, pues tú te puedes perfectamente argentino y catalán. Uh -huh. Entonces nosotros decimos, una persona se puede sentir perfectamente español y catalán, uh hmm. -huh. a ver, eh, nosotros, por ejemplo, nosotros nunca se dirá, asúmate, decir nada contra España. Es más, tenemos que decir que ya hace mucho tiempo que la gente independentista en Cataluña habla mal de España, no se habla. Hablan mal del Estado español o del gobierno español, que es otra cosa. Ah. Pero no, de la gente de a pie, ni de España ni de los españoles. ¿Cómo puedo decir yo algo en contra de España o los españoles? pueblos maternos son españoles si mi madre es española y para mí yo me siento también español. ¿Por qué? Pues porque son mis orígenes. Igual que si mi madre fuera peruana, también me sentiría peruano. Y eso no pasa nada. no pasa nada, quiero decir que el sentimiento... Nosotros, mira, cuando la vía catalana el año pasado, nosotros colgamos en el Facebook nuestro una pareja que estaban cogidos de la mano y la que llevaban era la bandera española. Por tanto, es perfectamente compatible sentirse español y catalán y querer el derecho a decidir o hasta inclusive la independencia de Cataluña. No pasa nada, porque una cosa son tus orígenes, que uno no los escoge, y otra cosa es el destino, ¿no? El destino significa que nosotros aquí hemos de, luchar por donde vivimos, por, por, por nuestros hijos y por nuestros nietos, ¿no? Y en ese sentido hemos de pensar en nuestro futuro ni desde ellos. Yo no quiero que mi hijo o, que mis nietos tengan que marchar a, Alemania o a... Yo tengo, yo tengo una sobrina en Luxemburgo. Habla cuatro idiomas. Eso es una pena. Hemos gastado muchísimo, estudió en la Universidad Pompeu Fabra. Hemos gastado dinero público, digo, dinero público, aparte de que cuesta ya un dinero a universidad, desgraciadamente, pero bueno, las universidades públicas hay una subvención pública. Mm. Hemos gastado un dinero para que esa persona sea un crack, como es mi sobrina, y debo ser un poco subjetivo, pero como un natural, pero de verdad, habla cuatro idiomas, ¿eh? aparte de catalán y castellano, habla cuatro idiomas. Es decir, entonces una persona que está trabajando en Luxemburgo, y a mí me duele, porque, porque, porque mi hermano y mi cuñada la echan de menos. Y una persona que podría estar trabajando aquí, si, si Cataluña tuviera la posibilidad de administrar nuestros recursos. Es decir, no quiero que marche más juventud. Ah. Mm, no quiero ver. Mm, por eso para mí es una cuestión de dignidad. Yo lo que quiero es que el dinero que generamos aquí lo podamos administrar aquí. Y eso no significa que no seamos solidarios, porque a través de la Unión Europea lo seremos con, la gente de Andalucía, de Extremadura. Yo, mi sueño es que un día tengamos una Cataluña independiente, pero al mismo tiempo yo sentirme un pueblo ibérico, como los escandinavos se sienten muy daneses, pero muy escandinavos. De acuerdo. Y yo sentirme muy catalán y muy español y muy ibérico, pero no desde un punto de vista de una unidad política, sino de un sentido geográfico, ¿no? De una península Senyor Joan Batlle, eh, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Eh, no sé si m'he enrotllat un poc, però... En una altra que... ocasió segurament que tindrem l'oportunitat de poder parlar més d'aquest tema. El que sí que podem dir-vos és que demà, a partir de les 6 de la tarda, eh, al carrer de Sant Adrià, molt a prop de, de, del metro i de, de sí, concretament en, en Los Jardines. Ah, exacte. en los jardines de, de la calle San Adrià, ahí en, mm. a l'aire libre. Eh? Sí. Doncs eh, demà tindrem l'oportunitat a partir de les 6 de la tarda de poder parlar més extensament d'aquest tema i d'altres doncs, que puguin afectar la, la ciutadania de Catalunya. Vale. Mol moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Molt bé, doncs acabem de parlar amb el senyor Joan Batlle, que és un dels membres destacats d'aquesta entitat Súmate, als nostres barris, als barris en concret de Bon Pastor i de Baró i Bé, però evidentment també del, dels barris de, de Sant Andreu. Ara el que farem doncs, serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que el Centre Cívic de la Trinitat Vella us ofereix el cicle de concerts com a casa. Al Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Forada número 36, us ofereix avui a dos quarts de vuit del vespre la continuació del cicle de concerts com a casa. Avui, per exemple, tindrà l'oportunitat de poder gaudir de la música folk amb criatures cicle de concerts de petit format que ens permet apropar-nos i conèixer diferents estils musicals i compartir amb els artistes emocions i vivències. L'entrada és totalment gratuïta. I volem parlar-vos també d'una altra activitat que es realitzarà demà dissabte a partir de dos quarts d'onze del matí, com és una passejada fotogràfica per la Sagrera i Sant Andreu. Precisament tenim a l'altra banda del fil telefònic el Salvador Atance, que pertany a Fotosagrera i és un dels responsables d'aquesta passejada fotogràfica a la Sagrera Sant Andreu. Hola, molt bon dia. Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs explica'ns com esteu organitzant aquesta passejada, perquè em sembla que ja en porteu quantes, no?, de fetes? Sí, sí, eh, ja l'any passat vam fer, ens vam concentrar en el barri de la Sagrera i aquest any eh, volem expandir-ho una mica més cap a dins del districte de Sant Andreu uh mhm. -huh. i sortint des de la nau Ivanov i anant eh, cap a la plaça Orfila. Uh mhm. -huh. Serà, doncs, a... Eh en aquest espai en què hi haurà la possibilitat de poder comentar aquest passeig, aquesta experiència fotogràfica pels nostres barris. Sí, correcte. Uh -huh. I és la setena, no?, ja, cita anual que, que s'organitza? Sí, eh, l'Scott Kelby des dels Estats Units està organitzant cada any eh, una passejada mundial fotogràfica uh -huh. i, eh, per exemple, l'any passat va eh, eh, aconseguir mobilitzar a 1.300 ciutats al mm. voltant de 30.000 fotògrafs i eh, tot es fa en el mateix dia i és un, és un moviment fotogràfic mundial molt interessant. No? Exacte, hem de dir que és un gran esdeveniment de fotografia social que es realitza doncs, a diferents ciutats de, del món. Uh, eh, fent viure tots els fotògrafs a, l'hora, doncs, de quina manera Mm, us ajunteu i de quina manera doncs, eh, mm, col·laboreu a l'hora de fer aquesta passejada? Eh, bé, eh, hi ha un, eh, una, una web organitzada per l'Scott Kelby que, mm. eh, on es poden carregar o es poden pujar les fotos eh, participaran després en, en un concurs. Eh, cada ciutat eh, presentarà una foto corresponent eh, a la millor fotografia d'aquella ciutat i participarà en un concurs competint amb les altres mil i escaig eh, ciutats que hi participin del món. No? Uh -huh. I l'Escot Kelby doncs, dona uns premis de tipus eh, didàctic, eh, uh -huh. perquè ell és un home que està, eh, eh, diguem-ne que és, el, és eh, un promotor de, uh -huh. de l'ús del Photoshop de, de la fotografia mm. i eh, es dedica també com a fotògraf professional eh, per esdeveniments eh, esportius, mm. Mm-hmm. etc. Eh, aprofitant aquesta moguda, doncs mm. nosaltres des de, des de Barcelona el que estem organitzant també és un concurs local mm. que eh, l'organitza Fotosagrera i que mm. ens ajuda l'Ajuntament de Sant Andreu. Això és important, no? destacar que la Fotosagrera és la que organitza aquesta activitat arreu de, de Barcelona, no? El, sí, és tot, Tot el territori. Perquè Fotosagrera, què és el que realitzeu? Mm. Bé, el eh, fot... Sí, l'activitat, vols dir l'activitat de Fotosagrera, sí. l'activitat principal. Uh mhm. -huh. Fotosagrera és una associació fotogràfica del barri de la Sagrera, que té uh mhm. -huh. com a eh, motiu principal d'existència doncs, la la concentració de, dels fotògrafs del barri i de tots els barris del voltant que es vulguin afegir uh -huh. i eh, promocionar per, per activitats, per cursets, per xerrades i per concursos doncs, promocionar l'art de la fotografia dins de tots els aficionats. Uh -huh. A més hem de dir que hi haurà diferents premis no?, per a l'exposició fotogràfica. Sí, el, el concurs local eh, comportarà tres premis, eh, uh -huh. un premi a la millor fotografia en color, un premi a la millor fotografia en blanc i negre uh -huh. i un premi a la millor fotografia en temes socials uh -huh. i, eh, a més a més, compta eh, pel mes de gener, però després de Reis, una exposició en sala que eh, tindrà unes al voltant de 40 fotografies impreses i que es podrà visitar a l'Espai 30 de la nau Ivanov. D'acord. Doncs, eh, senyor Salvador Atance, moltíssimes gràcies per, eh, per oferir-nos aquesta informació i, evidentment, que en el moment en què surtin publicades aquestes fotografies doncs, eh, tindrà el seu lloc a l'espai 30 de, de la nau Ivanov per poder visitar-la, oi? Fantàstic. D'acord. Esperem gaudir més d'un temps eh, adequat per fer fotografia. He estat comentant, comentant aquest matí. Exacte. Eh, eh, S'espera un, un temps eh, molt, molt adequat. Uh mhm. -huh. Doncs esperem que el temps ens acompanyi, sí, sí. <laughs> Demà dissabte, doncs a partir de dos quarts d'onze del matí, eh, on, on, on heu quedat per sortir de... Sí, hem quedat a, a la porta de la nau Ivanov, on farem una foto de grup eh, per... Eh, per fer el tret de sortida de la, de la passejada. Molt bé. Doncs que vagi molt bé aquesta eh, edició de la passejada fotogràfica a la Sagrera Sant Andreu i ens retrobem en un altre moment. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Bon dia. Ah, molt bon dia. Molt bé, doncs ara el que fem ja ràpidament, ens queden pràcticament 8 minuts per acabar el programa i el que ens toca és eh, doncs parlar de quines són les diferents activitats que es realitzen als nostres barris eh, aquest cap de setmana. Doncs anem a, a veure-ho. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí i ara per explicar-vos que hi ha una activitat que es diu Temps per tu, de la qual ens explica la Cristina de què, en què consisteix. Doncs efectivament aquesta activitat Temps per tu és per famílies amb infants amb discapacitat i els seus germans entre 4 i 18 anys. Es serà doncs aquí en el districte aquí de Sant Andreu els dissabtes cada, cada 15 dies de 10 del matí a 1 del migdia al Col·legi d'Educació Especial Pont del Dragó, ubicat aquí al carrer Sagrera, no, al carrer Sagrera número 179. Exacte. Per més informació, doncs, podeu adreçar-vos a etarren.bsn.cat, tens i hem de dir-vos que la inscripció doncs, és oberta durant tot el curs mentre quedin places. També volem acostar-nos ara a la biblioteca d'Ignasi Iglesias Can Fabra i la seva passió pels còmics. La biblioteca Can Fabra del segre número 24 disposa d'un fons especialitzat en còmic amb uns 25.000 documents, el més important de totes les biblioteques de Barcelona. El préstec dels còmics ha anat augmentant, però predominen els usuaris entre 25 i 40 anys. El repte és fidelitzar els més petits. Cada vegada hi ha més editorials que pensen en ells, explica la directora de la biblioteca Gemma Domingo. També hem de dir-vos que la fàbrica de creació Fabra i Coats us ofereix l'exposició Fabra en Coats fa museu, MUVA, Laboratori 3, objectes, paraules i imatges. La fàbrica de creació Fabra i Coats al carrer de Sant Adrià número 18 us ofereix fins diumenge l'exposició Fabra i Coats fa museu, MUVA Laboratori 3, objectes, paraules i imatges. Per tant, queden pràcticament 3 dies, amb la qual cosa, si voleu gaudir d'aquesta exposició, bé es val que us doneu pressa. Es tracta d'una exposició del Museu d'Història de Barcelona, en el punt d'encontre entre el patrimoni cultural moble i immoble, la historiografia i les arts en la construcció del llegat històric de la ciutat, que compta amb la col·lecció del museu a Fabra i Coats amb més de 1.200 objectes reunits i cedits pels amics de la Fabra i Coats, l'arxiu de l'empresa, nombrosos materials gràfics i cinematogràfics i les imatges inèdites de la Fabra i Coats de Lothar Baumarten de l'any 2008 i puntades sense fil de Miquel Tàpies i Ona Planes de l'any 2011. Una exposició que és un laboratori amb una aposta innovadora en l'arquitectura, feta amb cartró, la disposició d'objectes i la presentació de documents escrits, gràfics i cinematogràfics. Un pas més en la construcció del coneixement històric i del patrimoni de la ciutat, dins del projecte del MUVA a Fabra i Coats. Doncs teniu fins, a, fins diumenge per poder gaudir d'aquesta exposició. L'entrada general és de 2 en 20 euros i els dissabtes i diumenges de 11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. També eh, recomanar-vos que, si voleu mm, informar-vos sobre l'associacionisme comercial que realitza els nostres barris, doncs podeu acostar-vos a la OH de Sant Andreu. L'OAC aquí de Sant Andreu, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, està oferint aquests dies informació per tramitar una obertura de negoci o empresa i fomentar l'associacionisme comercial. Exacte, la OA, que és l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, doncs podeu trobar un fulletó amb la següent informació. El fet d'associar-se i treballar en equip aporta tota una sèrie d'avantatges que a títol individual seria impossible d'aconseguir descobreix els avantatges del treball conjunt honesta a les associacions de comerciants i d'empreses del districte de Sant Andreu. Les associacions de comerciants i d'empreses estan formades per un conjunt de comerços o d'empreses que es troben en un mateix barri o territori. Són comerciants o empresaris que tenen un interès comú, que és la millora del seu comerç o de la seva empresa. I què ens aporten? Doncs organitzen tot tipus d'activitats, promocions i campanyes comercials per augmentar el nombre de visitants a les respectives zones comercials, millorant així doncs, la qualitat del comerç per fer-lo més competitiu. També vetllen per millorar els carrers on es troben, participen amb l'administració en el disseny i la millora dels carrers, enllumenat, senyalització, seguretat, neteja... També defensen conjuntament els seus interessos, són interlocutors amb l'administració, cossos de seguretat i altres institucions. I per últim doncs, també ofereixen Ofereixen informació, assessorament, formació, serveis i avantatges de tot tipus per garantir la qualitat del comerç. Apunteu-vos això, al districte de Sant Andreu trobareu dos eixos comercials, sis associacions de comerciants i una associació d'empreses que treballen contínuament per millorar el comerç de proximitat del districte i les empreses que formen part del polígon industrial. Doncs ara ens n'anem cap al centre cívic de Sant Andreu, eh, que us ofereix l'exposició Sant Andreu Jazz Band, imatges d'un somni fet realitat. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, doncs us ofereix fins al dia 27 d'octubre, és a dir, encara teniu una mica de temps per poder gaudir d'aquesta exposició de la Sant Andreu Jazz Band, imatges d'un somni fet realitat. Aquesta exposició neix de la gran passió de Lili Bonmatí, arquitecta de professió per la fotografia i per la música negra, especialment el jazz. La mostra és un recorregut a través de la història de la Sant Andreu Jazz Band, una banda de nens que dirigits amb energia i tendresa pel músic Joan Chamorro reprodueixen els estàndards dels grans intèrprets del del jazz, interpretant-los amb la frescor i la naturalitat del nen que apren a parlar. Les fotografies recullen els gestos i les mirades, les lluentors i els reflexes dels metalls d'uns instruments que es converteixen en joguines en mans d'aquests talentosos nens i nenes. La inauguració de l'exposició doncs, estarà precedida per un cercavila dels nens de la banda, el recorregut del qual conclourà al centre cívic dir-vos que aquesta exposició la podeu gaudir els dilluns de 4 de la tarda a 10 de la nit, de dimarts a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit, i els dissabtes de 11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit. L'entrada totalment gratuïta. Ens queda ja pràcticament eh, per acabar... Mmm, quan, quan ens queda, ens diu el tècnic, dos minuts. Molt bé, doncs eh, comentar-vos ja ràpidament una altra de les activitats que podeu gaudir aquests dies. Parlem del Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, que us ofereix l'exposició 100 anys del primer motor aeronàutic espanyol. El Centre Cívic La Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins número 29, us ofereix fins al 28 d'octubre l'exposició fotogràfica 100 anys del primer motor aeronàutic espanyol, una exposició presentada per l'Associació d'Estudis Històrics d'Automoció. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies al Borja Ruiz, que ha estat el, a la part tècnica d'aquest programa i també a la Cristina Paniello, que com sempre doncs, ens acompanya cada divendres aquí en aquesta sintonia, la sintonia de Ràdio Trinitat Vella i el programa Tot un Poble. Nosaltres el que fem és comentar, és dir-vos que passeu un bon cap de setmana, que us ho passeu molt bé aquests dos dies de divendres, de dissabte i diumenge, que des d'aquí doncs, us hem ofert un bon contingut de, de, de seccions i d'activitats perquè aquest cap de setmana doncs, no us perdeu res del que passa als nostres barris i ens retrobem doncs, això, dilluns. Que passeu una molt bona tarda també. Adeu-siau. La ràdio Trinitat Vella 91.6 FM